salatu wasalam wama yataratabu alaiha na yale yanayofungamana na jambo hilo la kumpenda alaihi salatu wasalam na kwamba umma huu watakikana uonyeshe mapenzi yake kwa muhammadin salllahu alaihi wa alihi wasallam na khutba ya pili ikawa inaonyesha tanafusu sahabati limahabbatihim linnabii sallallahu alayhi wasallam ni mashindano ya masahaba kwa kule wao kumpenda limahabbatihim linnabii sallallahu alayhi wasallam kwa yale mapenzi yao waliyofanya kumpenda alayhi salatu wasalam bado maudhui iko hapo katika jambo la mapenzi jambo la kumpenda fa inna daawa hakika madai yamekuwa mengi ya kwamba kila mmoja anadai ya kwamba yeye anampenda alayhi salatu wasalam faha nahnu liyawm leo hii sisi tena tunazungumza maudhui hii alamatu mahabbati nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni zipi alama zinazoweza kumjulisha mtu ya kwamba huyu mtu anampenda kweli mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fa innal alama hakika ya alama ndiyo utambulisho wa kweli wa kuyathibitisha mapenzi kwako kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam miongoni mwa alama zinazothibitisha ya kwamba mja huyu anampenda mtume sallallahu alayhi wasallam taqdimu mahabbatihi sallallahu alayhi wasallam fi jami'i nnas au ala jamii nnas ni kuyatanguliza mapenzi yake ayatangulize muislamu mapenzi yake juu ya mapenzi ya watu wote watu wote wakiwemo wazazi watu wote wakiwemo watoto bali wakiwemo watu wengine ayatangulize mapenzi ya mtume alaihi salatu wassalam juu ya watu hao wote na hili limejulishwa ndani ya hadithi ya anas bni malik radiyallahu tabaraka wa taala anhu pale mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wannasi ajma'in hayawezi kukamilika haiwezi kukamilika imani ya mtu hawezi kufikia daraja la imani mtu yoyote mpaka mimi Muhammad nipendezwe zaidi kwake yeye kuliko mzazi wake kuliko mtoto wake kuliko watu wote katika dunia hii bali Muhammadi ndiye atangulizwe katika moyo wako kama vile Umar ibn Khattab radhiallahu anhu aliposema ya kwamba al-ana ya Rasulullah hivi sasa mtume sallallahu alaihi wasallama ninakupenda wewe zaidi kuliko hata nafsi yangu mimi Abdullah Umar bin Khattab radhiallahu anhu kwa hiyo mtu ambaye anayeweza kuthibitisha ya kwamba yeye anampenda mtume sallallahu alaihi wasallama ni pale atakapoyatanguliza mapenzi yake kwanza mtume sallallahu alaihi wasallama kisha watafuatia wengi kisha watafuatia wengine sawa sawa watakuwa ni wazazi watakuwa ni watoto itakuwa ni mali itakuwa ni jaa itakuwa ni kazi basi cha kwanza kabisa mapenzi yake yawe ni kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwani yanayopendwa na watu ni vitu vingi leo watu wanapenda ushabiki wa mipira leo watu wanapendelea vitu vingi katika haya maisha wanapendelea mali wanapendelea vyeo wanapendelea kazi lakini haya yote haya bado mtu anayependa awalan kiasi cha kwamba akiikuta timu yake imefungwa anakuwa na huzuni anakuwa na majonzi makubwa sana lakini wakati huo huo pindi ambapo inapoharifiwa amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam nafsi yake inakuwa ni ya baridi wala hapaingii maumivu yoyote wala hapaingii simansi ya namna yoyote lakini likitokea jambo katika mambo ya kidunia likamkwaza likamtia simanzi basi utamuona mtu huyu ananyongeka ili mtu huyu aambiwe kweli anampenda mtume sallallahu alaihi wasallama hatta akuna ahabba ilaihi min walidih wa waladihi wannasi ajmain hii ndo alama ya kwanza ili moyo wako uyaqini uwe na yaqini ya hakika ya kwamba kweli wewe unampenda mtume sallallahu alaihi wasallam mali yako inapopatwa na hasara pale kazi inapoingiwa na mtihani bali ambapo watoto wako wanapoumia wanapoumwa na vinginevyo simanzi yako na simanzi ya kuihalifu sunna ya mtume simanzi ya kuihalifu mtume sala sallam ndiyo iwe ya mwanzo kabla ya haya yote ambayo yanayokutokea kwenye maisha yako hii ndiyo alama ya kwanza inayomtambulisha mtu kwamba huyu ni kweli anampenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alama ya pili katika alama za kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam ni ittiba'u waqtida'u sunnatih nako ni kumfuata mtume alayhi salatu wasalam na kupita katika nyenendo zake wa watakhalluqu biakhlaqih na kujipamba na tabia zake sallallahu alayhi wa alihi wasallam mtume alayhi salatu wasallam kwetu sisi ndio mwalimu mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sisi ndiye muongozaji ndiye mwalimu anayewaongoza watu kwenda katika njia ya sawa kwenda kuipata pepo ya Allah subhana basi huyu ndiye ambaye athari zake mienendo yake inatakikana ifuatwe kabla ya mienendo ya mtu yeyote aliyetangulia katika hii ardhi kabla ya mjuzi yeyote kwenye hii ardhi kabla ya msomi woyote katika ardhi hii sawa sawa atakuwa ni msomi wa kisayansi sawa sawa atakuwa ni msomi wa kijiografia atakuwa ni msomi wa mambo mengine ya kianga lakini msomi huyo hawezi kutangulizwa elimu yake mbele ya athari na mbele ya maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama Allah tabaraka wa taala pale alipotaka kuwatahini mayahudi alipotaka kuwatahini waislamu anzala ilaihim aliwateremshia wao ayatul ibtila aliwateremshia aya ya kuwapa mtihani faqala maula jalla wa ala Allah subhanahu akasema قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سوما يا محمد إن كنتم تحبون الله إكي ونيني من المبند الله سبحانه وتعالى إكي وكواني نيني ما يهودي من دايك ونيني من الله نيني نفي بينس الله سبحانه وتعالى فاتبعوني بس نفوتني محمد صلى الله عليه وسلم katika ulaji wangu katika uvaaji wangu katika uendeshaji wangu wa dawa katika kumwabudu kwangu allah subhana katika unyenyekevu wangu kwa allah subhanahu wa taala fattabiuni nifuateni mimi yuhbibikum llah allah subhanahu wa taala naye atayahakikisha mapenzi yake kukupendeni aya hii ilikuwa ni ayatul ibtila aya ya kuwatahini mayahudi waliodai kwamba wanampenda allah allah akawapa sharti hilo kwamba kweli kama mwampenda allah mumfuate muhammadi salllah sallam alladhina tajidunahu maktuban indakum ambaye mnamkuta ya kwamba ameandikwa kwenye vitabu vyenu ambaye mnamkuta ameto, ametolewa bishara ndani ya vitabu vyenu basi huyu ndiyo wa kwanza kumfuata pindi mtakapomfuata katika uislamu wake mtakapomfuata katika imani yake mtakapomfuata katika lile aliloliitakidi sallallahu alaihi wasallam nyinyi mtakuwa mmempenda Allah subhanahu wa ta'ala na aya hii vile vile inatumika kwa Mayahudi na wakati huo huo pia aya hii inaenea kwa Waislamu wale ambao watakaokuwa wanadai ya kwamba wanampenda mtume alayhi salatu wasalam in kuntum tuhibbuna ikiwa kweli mwampenda fattabi'u athara basi fuateni athari zake wattabi'u sunnata basi fuateni sunna zake ambazo amezifundisha imma za kaulia imma zitakuwa ni sunna za kimatendo au zitakuwa ni sunna za kaulia za kauli mfuateni mtume sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah mtayapata mapenzi ya allah pale ambapo mtakapothibitisha kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bali Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine Allah anasema laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira kwa hakika amekuwa kwenu mtume sallallahu alaihi wasallam ni uswatun hasana ni ruwasa iliyokuwa njema huyu ndiye ambaye anayestahiki kuigwa yoyote anayedai kwamba anataka kuufuata uislamu kweli kweli anayetaka kuitabiki iman kuifuata imani namna inavyotaka falyanzur ila nabiyi salllahu alehi wasallam basi amwangalie mtume alaihi salatu wassalam katika ibada zako namna gani unavyomwabudu allah muangalie mtume sallallahu alaihi wasallam kwani yeye ndiye ambaye katika moja ya mafundisho yake ametuambia sisi ya kwamba ndani ya swala hii ambayo tunaoiswali ndani ya swala hii ambayo tunaoiswali watu wamfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bali katika ibada ya haji amewaambia pia mahujaji ya kwamba hudhu anni manasikakum chukueni kutoka kwangu ibada zenu za hii haji kuonyesha ya kwamba hata katika msingi wa ibada lazima tufuate namna gani mtume salllahu alehi wasalama alimwabudu allah tabaraka wa taala na tunaamini ya kwamba akhsha nas wa atqa nnas wa sayidu waladi adam ni muhammadun salllahu alehi wasallam mcha mungu aliyekuwa mcha mungu wa kweli yule anayemuogopa sana sana allah subhanahu wa taala tunayeamini ya kwamba niye bwana katika watoto wa nabiyullahi adam tunaamini ya kwamba katika wanadamu yule mwenye elimu nyingi hakuna misili ya muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo hakuna nafasi kwangu mimi wala hakuna nafasi kwako wewe eti kwa sababu unajua kiarabu eti kwa sababu unaijua elimu ya misingi ya usuli lfiqhi au unajua qawaidu lfiqhiya kwamba unajua misingi ya ibada mbalimbali katika elimu hizi kama vile elimu hii ya usulu fiqhi ya kuweza kufikia daraja la mujtahid ya kwamba wewe umfikia daraja kwamba wewe sasa unaweza kutoa jitihada katika nas kutoa jitihada katika aya ukatoa mafuhumu katika hadithi kwamba kwa hadithi hii mimi kwa ufahamu wangu na elimu yangu ninaifahamu kadha wa kadha jitihada yako hiyo haitakikani kukhalifu wala kwenda kinyume na maagizo aliyoyafanya na utaratibu aliyoufanya mtume salllahu alehi wa sallam bali ufahamu wako usiende kinyume na ufahamu wa masahaba ridwanullahi taala alaihim alama ya pili ya kuthibitisha ya kwamba mtu huyu anampenda mtume salllahu alehi wasalama ni kumuiga mtume alaihi salatu wassalam ni kumfuata mtume salllahu alaihi alihi wasallam ibadallah alama ya tatu pia miongoni mwa alama zinazothibitisha ya kwamba mtu huyu anampenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni alwuqufu inda ni kusimama pale ambapo mtume alaihi salatu wasalam amesimama wa adamu lmuwarati lah na kuto kukhalifu na kuto kwenda kinyume na kuyapinga yale ambayo ameagiza mtume salllahu alaihi waalihi wasallam allah tabaraka wa wataala ametuonyesha ndani ya quran ya kwamba huyu muhammadin salllahu alaihi wa alihi wasallam nyinyi hamuwezi kupata suluhu baina yenu mpaka msimame kwenye mafundisho aliyoyaelekeza قال مولى جل وعلا الله نسينا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك نم نموتيك ملواك جل وعلا لا يؤمنون حواويسي وكاون إيماني يكولي حتى يحكموك فيما شجر بينهم مبكى وكفني محمد حكيم كتك يعني وريو سوزانا yale mambo ambayo watu wamezozana baina ya watu wawili kwenye mambo ya dini haya mambo hayawezi kutatuliwa kwa kutumia akili zetu wala hayawezi kutatuliwa kwa sababu mimi nina mapenzi fulani mimi nina matashi fulani la allah anasema hamuwezi kufikia daraja la iman mpaka mumfuane muhammadi alayhi salatu wassalam ndiye hakimu katika mzozo wenu ndiye hakimu katika magomvi yaliyotokea baina ya mume na mke baina ya taifa kwa taifa baina ya kabila na kabila baina ya rangi kwa rangi allah anasema mpaka mkamilishe imani yenu ni mumfanye muhammadi kuwa ndiye hakimu katika mzozo wenu bali allah subhanahu wa taala anatuambia pia katika suratul ahzab wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wama kana limu'minin haikuwa kwa muumini wa kiume wala mu'minatin wala mumini wa kike idha qada Allahu pindi Allah anapohukumu jambo bali na mtume wake an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim muumini huyo akawa na machaguzi kwenye amri zao kwamba amri Allah imekuja kwamba ittabi'u ma ilaykum min rabbikum fuateni kile ambacho kimeteremka kabla wenu wewe ukasema nina khiari ya kufuata ima nifuate maelekezo yenu ima nifuate kile ambacho nimekisoma katika elimu ya lugha za kiarabu au katika elimu za istimbatat ama katika elimu ya jitihadat kwamba ni kweli mmesema ittabiu ma unzila ilaikum min rabbikum kwamba fuateni kile ambacho kimeteremka kwa mola wenu ni kweli lakini mimi siwezi kuyafuata hayo mpaka nielewe nilivyoelewa mimi kwamba hiyo amri ya kufuata ninaielewaje mimi kwa misingi yangu ya lugha kwa misingi yangu ya kifikhi ima fikhi yangu ya kishafii au fikhi yangu ya kimaliki au fikhi yangu ya, ya kihambali siwezi kuifuata hiyo aya mpaka niangalie misingi yangu inanielekeza kuna jambo gani ni kweli ninasema nifuate lakini kuna mambo mengine siyafuati bali ninaweza kwa misingi yangu ya kifiti hii nikatunga ninalolitaka mimi katika ibada nikajiamulia mimi kwa sababu nina misingi hii ya kiibada nina maamuzi ya kuweka ibada kwenye ardhi hii nikawaamrisha watu wafunge safari kufanya jambo fulani nikawaamrisha watu wakaamua kutafuta amali fulani wakatoa mali zao wakatoa nguvu zao wakatoa muda wao na haya yote wanayoyafanya ni thamaratun ni matunda ya jitihada ya elimu niliyokuwa nayo allah anasema muumini wa kweli mwanamume na mwanamke pindi allah anapohukumu na mtume wake hawezi akawa na khiari eti na chaguzi na maamuzi huyo sio muumini wa kweli muumini wa kweli ni sam'an wa ta'a ni msikivu na ni mtiifu kwenye amri ya mola wake subhanahu wa ta'ala miongoni mwa alama inayothibitisha ya kwamba kweli wewe unamfuata unampenda mtume sallallahu alaihi wasallam ni kusimama kwenye maelekezo na mafundisho yale yale aliyofundisha mtume na Allah subhanahu wa ta'ala pasi na kuzua pasi na kuleta jambo jipya ambalo ukilitafuta katika nususi za qurani na sunna ukilitafuta katika maelekezo ya mtume na maisha yake yote ya miaka na tatu na miaka tatu ya abubakari Siddiq radiallahu anhu na wengineo katika masahaba ukiyatafuta maisha yao hawajawahi hawajawahi kuifanya ibada hiyo hawajawahi kuifanya amali hiyo basi jua ya wasi ya kwamba amali hiyo haitokuwa inakubaliwa kwa sababu hawa ndio waliokuwa bora kuliko hata wewe hii ni alama ya tatu na alama ya nne ibadallah inayoonyesha ya kwamba mtu huyu anampenda mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mahabbatu ashabih والترضي عنهم والاقتداء بهم وعدم الطعن عليهم نكوapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam bali sio hivyo tu na kuwafuata na kuwaiga na kuto kuwatusi wala kuwatukana masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam hawa ni qaumun udud ni watu waadilifu waliotoa juhudi kuufikisha uislamu hapa ulipo ni watu ambao hawajawahi kukubaliana juu ya uongo wa kumzulia mtume sallallahu alaihi wasallam walisimama inda hududihi walisimama katika mipaka ya allah subhana na maelekezo ya mtume salllahu alehi wasallam hawa watu hawa yatakikana uwapende utakapowapenda utabaki na dini yao wa huwa dinu latiqa na hii ndio dini inaitwa dini ya kale siyo dini ya kale ya babu yangu na shekhe langu la dini ya kale dini ya masahaba kama alivyokuwa nasema abdullah bni masud alaikum bilatiqa lazimianeni na dini ya kale ناو نعم، لدين أبو بكر الصديق رضي الله عنه دين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكيو بيند وتهاوى وتبحكي كتك دين اليوك وسلامة نا الله سبحانه ناني نعم القرآن أمي وأمي ونافق نا أمي وأمي ما يهودي نما نصارى نا ونجي كتك وإسلام دنياني أمي وأمي يا قوامة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إكيو أتهاوى وتهاوى wataamini mithili mlivyoamini nyinyi masahaba na mna mlivyoamini almithliya mfanano kwa mfanano mlivyoamini nyinyi mayahudi mkitaka kufaulu muongoke aminini mithili walivyoamini abubakari sidiki na umar lkhatabi bali kwenye qurani pia surat lbaqara allah anawaambia wanafiki waidha qila lahum aminu kama amana nnas pindi walipokuwa wanaambiwa wanafiki aminini kama walivyoamini watu qalu wakasema wanafiki anu'minu kama amana sufaha je tuamini kama walivyoamini wapumbavu ala innahum hum sufaha walakin la ya'lamun wao ndio wapumbafu lakini hawaelewi neno watu katika aya hii ni masahaba ridwanullahi taala alaihim kwa hiyo miongoni mwa alama za kumpenda mtume ni kuwapenda hawa waliosoma kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam waliomwiga yeye na hii ni ishara ya wazi annabiyu nabii yoyote hawezi kuwa na wafuasi waovu nabii yoyote hawezi kuwa na wafuasi waovu kwa hiyo unapowakataa hawa unapowapinga hawa maana yake umempinga nabii aliyewafundisha dini aliyewatoa kwenye ukafiri akauingia akawaingiza katika imani hii ni alama ya pia ah, katika miongoni mwa alama za kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia Muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum Muhammad ni mtume wa Allah na wale waliokuwa pamoja naye ni ashiddaun ala lkufar ni wakali juu ya makafiri tena ni ruhamau bainahum ni wenye kuhurumiana baina yao hawa ni masahaba bali allah subhanahu akatwambia wasabiquna asabiqu wasabiquna alawwalun min almuhajirin walansar walladhina tabauhum biihsanin radiyallahu anhum wa radu anhum hawa ni watu ambao waliotangulia mwanzo katika muhajiruna maansar watu hawa Allah subhana amewaridhia bali mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ilipokea Bukhari na Muslim mtume anasema la tasubbu ashabi msiwatukane masahaba zangu fa inna ahadakum kwa hakika ya mmoja wenu lau anfaqa mithla uhudin dhahaba lau atatoa mfano wa dhahabu ya jabali la uhudi Allah hawezi kuikubali sadaka yake au hawezi kuifikisha kuilinganisha sadaka ile malipo yake mfano alichokitoa kibaba au nusu ya kibaba alichokitoa sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo miongoni mwa alama za kuthibitisha mapenzi ni sisi kuwaombea radhi allah ya allah wa masahaba hawa ni hawa sisi kuwaombea rahma kwa allah tabaraka wa taala bali na kuwapenda hawa masahaba kuwapenda ni dini na kuwachukia nako vile vile ni kuichukia dini ya allah subhanahu wa taala na ni kufurun billah wallahu tabaraka wa taala أعلم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله ميونغوني mwa alama za kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam zinazothibitisha ya kwamba mtu huyu anampenda mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ihyau sunnatih wa nashruha au wa nashriha baina nnas ni kuhuisha mienendo yake sallallahu alaihi wasallam na kuitawanya kwa watu yale mafundisho aliyowafundisha katika umma mafundisho yote aliyowafundisha katika umma yakawa yamesahaulika basi mtu akayahuisha akayaleta tena akayatangaza upya baada ya kuwa indafarat yamekauka yamesahaulika hii ni miongoni mwa alama za kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam bali sio hivyo wanashiriha baina nnas na kuitawanya kwa watu sunna ile mwenendo ule ukaamua baada ya kusoma na kufuatilia masail na kuthibitika ya kwamba hili ni tendo alilifanya mtume na aliliagiza basi ni vyema tendo hili ulihuishe kwa watu na ulieneze kwa watu kufanya hivyo ni alama miongoni mwa alama za kumpenda sallallahu alayhi wa alihi wasallam na uthibitisho wa hili ni hadithi ambayo imepokea Imam Tirmidhi na wengineo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema nadhara Allahu ra'an sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'a Allah autie nuru uso wa mtu ambaye amesikia kwetu sisi kitu kisha akaenda kukifikisha kama alivyokisikia faballaghahu kama sami'a akaenda kukifikisha kama alivyokisikia yani mfano sahabiyun jalil sahaba amekaa na mtume sallallahu alaihi wasallam miaka kadhaa kisha baada ya mtume kufariki au mtume yuko hai lakini mazingira yale na kuna mazingira mengine akatoka sahaba yule kwenye mazingira ya mtume akaenda vijijini maeneo ya mbali watu ambao bado hawajafikiwa na ujumbe akawafikishia ujumbe ule ule aliotoa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam huyu mtu huyu mtume nasema nadhara Allahu ra'an Allah atautia nuru uso wake utakuwa unang'aa yaumul qiyama hii ni ishara ya kwamba maana yake jamii haijajua mafundisho sahihi ya mtume alaihi salatu wassalam yeye akaamua kutoa juhudi kuwaelekeza kuwarudisha katika jiru lawal kuwarudisha katika mafundisho ya mwanzo mafundisho ya kweli ya mtume salllahu alehi wasallam mtu huyu katika malipo yake allah subhana atautia nuru uso wake يوم القيامه bali sio hivyo ujira wa yule atakayekuwa anautenda utamrejea na yeye mithlan bimithlin mfano kwa mfanano adallu ala lkhairi kafailihi yoyote mwenye kujulisha jambo la kheri malipo yake ni kama aliyelitenda ibadallah kwenye hii alama ya kwamba miongoni mwa alama za kumpenda mtume ni kuhuisha mwenendo wake maana ya kuhuisha maana yake ni kwamba jambo lile alilifundisha haqqan wa haqiqa alilifundisha ukweli sallallahu alaihi wasallam likawa limehifadhiwa maktuban limewekwa kwenye vitabu limehifadhiwa na mahufadhi ya hadithi imma katika, itakuwa katika sahih bukhari wa muslim au itakuwa katika sunani sita na zinginezo akaitoa hadithi iliyokuwa sahihi au akayatoa mafundisho yaliyokuwa sahihi ambayo kwenye jamii yamesahaulika akawafundisha watu akawaelekeza watu kwamba hili jambo limethibiti kwenye kitabu kadhaa na jambo hili amelifanya mtume wenu sallallahu alaihi wasallam mtu huyu anaambiwa ndiye aliyehuisha lakini sio maana ya kuhuisha ni kwamba ni wewe kulianzisha jambo ambalo hajawahi kulifanya sio sahaba wala mtume wala tabiin bali wamekuja kulifanya watu wengine wasiokuwa matabii wala matabii tabiin wala atbau tabiin ukaamua ulihuisha jambo hilo kwa sababu umeliona kwamba lina mantiki umeliona lina sehemu katika kheri umeniona nina sehemu miongoni mwa mambo mazuri ukaamua ulianzishe naam umelianzisha lakini halina asili kwenye mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam tumesema hapa ya kwamba hakuna mcha mungu mkubwa kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna mwalimu mwenye elimu zaidi kama sallallahu alaihi wasallam kama ingelikuwa yeye ndiye mwalimu au kama yeye ndiye mwalimu iweje jambo hili asilijue iweje jambo hili asilifanye kwa namna hii na katika huu msingi ibadallah tunapenda tulizungumze kwa ufupi ja, kwa ufupi jambo la maulidi linalorindima katika mwezi huu neno maulidu nabii sallallahu alaihi wasallam maana yake kiswahili ni mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna mtu ambaye hafahamu katika waislamu ya kwamba mtume wao muhammadi alizaliwa hakuna asiyefahamu hivyo sallallahu alaihi wa alihi wasallam maulidu nabii alizaliwa katika mji wa maka na alizaliwa katika siku maalum au wanasema ni mwaka wa ndovu mwaka wa ndovu haujulikani ulikuwa ni mwaka gani pamoja na jitihada za maulamaa sawa na wasuoni zikitaja ulikuwa ni mwaka kadhaa ulikuwa ni mwaka kadhaa lakini umuman ni kwa ujumla kwamba ulikuwa ni mwaka wa ndovu kwa hiyo waislamu wote wanaamini ya kwamba mtume salllahu alaihi wasallam alizaliwa kwa hiyo jambo la mazazi jambo la kuzungumzia mazazi ya mtume sala llah salam kwa lugha ya kiarabu ndilo linaitwa maulidun nabii ni mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam bali mtume alaihi salatu wasalam hakika amesherehekea yeye mwenyewe katika uhai wake amesherehekea namna ya mazazi, ya mazazi yake kwa kufunga siku ya jumatatu pale walipomuuliza kwa nini unaifunga siku ya jumatatu faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam dhalika liyaumu alladhi ulidtu fihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam hiyo ni siku ambayo mimi nilizaliwa kwa hiyo mimi gani kwa kufurahikia siku niliyosaliwa mimi mtume sallallahu alaihi wasallam katika kitendo hichi anatuonyesha kabisa maulidi iliyothibiti kwenye sunna yake kwenye mafundisho yake sahihi ni maulidi ya kufunga siku ya jumatatu kwamba waislamu wote wanaompenda mtume salllahu alaihi wasallam watu ambao wanaotaka kuhuisha na kutoa na kuleta mwenendo wa mtume alaihi salatu wassalam ni kulizungumza au ni kuizungumza maulidi hii ni kuelekeza watu faida zinazopatikana katika maulidu nabii salllahu alaihi waalihi wasallam hata kama itakuwa mtume katika umri wake alifanya maulidi namna hii takriban mara alfu moja na mia sita huko lakini hii ndiyo maulidu nabii iliyothibiti ama maulidi tunayoizungumza leo hii kwenye jamii zetu maulidi tunayoizungumza kwenye maisha yetu ya leo ni tofauti na maulidi aliyoisherekea salllahu alaihi waalihi wasallam napenda niseme kitu kimoja mtume salllahu alaihi wasallam kwenye, kwenye, kwenye uhai wake muktadha dufuf kana mawjuda muktadha wa kupiga dufu masahaba ulikuwepo jambo la masahaba kushika dufu na kuiwamba kwa kutumia ngozi yoyote ile na wao wakawa wanapiga wakina bakari sidiki na wengineo muktadha wa kupiga dufu ulikuwepo kwamba hapakuwa na kizuizi chochote cha kuwazuia kupiga dufu bali sio hivyo muktadha wal-qasaid muktadha wa kuimba kasida kwamba wao waimbe kasida wakina abubakar wakilemba sauti zao wakizirembaremba na kuzinyongonyesha sauti zao kwa kumwonyesha mtume kwamba wao wanampenda muktadha huu pia ulikuwepo walikuwa na uwezo wa kuimba wanavyotaka kwa sababu palikuwepo sahaba aitwaye abu musa al-ash'ari radhiyallahu anhu abu musa al-ash'ari radhiyallahu anhu sahaba huyo alikuwa mtume kamtabiri kwa kumwambia utita mismaran min masamiri ali daud umepewa mismari wewe sauti yako ni nzuri kweli kweli abdullah ibn mas'ud alikuwa na sauti nzuri ya kusoma Qur'an kwa hiyo muktadha wa masahaba kuimba kasida pia ulikuwa kuwepo imma kwenye sherehe zao za harusi imma kwenye sherehe zao za aqiqa imma ni sherehe zozote ambazo zimethibiti lakini muktadha huu haujawahi kufanya sina mtume sallallahu alaihi wasallam bali kana nabiyu yartajiz mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitamka rayaz akitamka maneno tu ya fulani kama vile maneno ya kushajiisha jambo lakini sio kama ni kasida za kuimba kama wanavyoimba watu, watu, watu, watu, watu, watu ambao tunawa tunaona kwenye maisha yetu leo hii na wakisema ya kwamba sahaba Ubay ibn Ka'b au sahaba mmoja katika masahaba ali Hassan ibn thabit alikuwa akimwimbia mtume sallallahu alaihi wasallam na ukweli wa mambo sahaba yule hakuwa anamwimbia maana ya kuimba maana yake ni kutoa sauti ambayo inayokulegeza wewe kama wanavyoimba tunaowaona leo hii bali wao walikuwa wakiyasoma maneno ya kuomba msamaha kwa mtume maneno ya kuonyesha wasifu wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo tunapozungumza maulidu nabii muktadha wa matendo yanayofanywa leo hii ulikuwepo bali sio hivyo ndugu zangu muktadha wa kuchanganyikana wanaume na wanawake ulikuwepo muktadha wa wanaume kusimama mbele za watu na kucheza ulikuwepo yani wanaume pale ambapo kaswida inapigwa wakawa wanachezesha mabega wanaaduka paka chini wananyanyuka wakajifunga vilemba au vitambaa kwenye viuno vyao jambo hili lilikuwa lina muktadha wa kipindi cha mtume sala llah sallam lakini hatuna nasi hata moja kwamba masahaba hawa walikuwa wanacheza mchezo huu tunaousikia na tunauona bali tulicho nacho ni kwamba wahabeshi walikuwa wanacheza michezo ya kivita katika msikiti wa mtume sala sallam tena siyo michezo hivyo tunavyocheza leo hii ilikuwa ni michezo ya kivita ya kuonyesha namna gani utarusha namna gani utalenga wa ila ghairi dhalik kwa hiyo muktadha wa haya yanayofanywa leo hii ulikuwepo katika zama za mtume sallallahu alaihi salam lakini mtume hakufanya wala masahaba hawakufanya kwa hiyo atakayekuja leo hii akasema man sanna fil islami sunnatan hasana atakayeanzisha katika uislamu sunna iliyokuwa njema akikusudia haya maulidi ambayo tunayoyafanya leo hii ya kusoma darasa nje mlango wa kwanza mpaka mlango wa nne kisha mlango wa nne watu wanasimama qiamu maana ya kusimama qiamu maana yake ni kuhudhuria kwa mtume salllahu alehi wasallam watu hawa ndugu zetu katika waislamu wanaamini mtume si aliyekufa ndani ya kaburi bali mtume yuko hai anatembelea kwenye hadhara za maulidi na ndiyo maana unaona ukifika mlango wa nne kwenye kiamu unasimama pale wananyunyiza manukato mbalimbali yanayomaanisha ya kwamba hiki ni kikao ambacho amekihudhuria sayid waladi adam bwana wa watoto wa adam alaihi salatu wassalam kaifa dhalik itakuwaje hilo na aliyekuwa ni muramamun fi turab amefukiwa katika shimo huko kwenye mchanga vipi mtu huyo leo hii aambiwe yuko hai ikiwa maana ya uhai hii tunayoisema sisi ikiwa uhai ndo huu tunaokusudia sisi wa kufanya harakati mbalimbali harakati za kutembea harakati za kuzungumza uhai huo kwa mtume haupo ama uhai wa mapenzi katika vifua vyetu vya kumpenda mtume saa salama huo upo hakuna muumini ambaye anayepinga hampeni mtume sala salam hakuna mtu ambaye anaweza kusema ya kwamba anamchukia mtume sala sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo namna ya kuhuisha sunna ya mtume haswa haswa hii ambayo tunayoisema ni kubaki na mafundisho sahihi ya mtume alaihi salam kwa hiyo sisi ahli sunna tunasema maulidi yamethibiti maulidi yamethibiti kwa nafsi sarihi kwa dalili iliyokuwa wazi kwamba maulidi ya mtume ni kufunga siku ya jumatatu kila wiki watakaokuja na kusema maulidi ya mtume ni kuzitaja sifa zake ni kutaja mazuri yake ni kutaja wema wake tukakaa tunaambiana kheri zake na sira zake tukasema hiyo ni maulidu nabii kwa mtaratibu kwa utaratibu huu tukaitana tunavyoitana watu wanne watano sita tukala tukafanyaje utaratibu huu je ulikuwa saba za mtume hauwezekani kufanyika zama za mtume hapakuwa na uwezekano wa kufanyika na kama uwezekano ulikuwepo mbona wao hawakuufanya ridwanullahi taala alaihim hivyo basi tunagundua ya kwamba huu ni utaratibu ambao wameuanzisha waliouanzisha wakionyesha ya kwamba wanampenda mtume sallallahu alaihi wasallam alama ya kumpenda mtume ni kuhuisha yale aliyoyafundisha yale ambayo yamesahaulika kuna jamii yale ambayo watu wameyasahau basi haya ndiyo maana ya kuisha na kuna wale wanaosema ya kwamba hadithi hii ya mtume kufunga siku ya jumatatu ya kuonyesha ya kwamba anasherekea siku yake ya kuzaliwa hadithi hii haikatazi sisi wengine kuonyesha sherehe zetu kuonyesha furaha zetu hadithi hii haitukatazi huko tunasema ni kweli hadithi hii haiwakatazi hadithi hii haiwazuii katika hilo lakini ibada hiyo mtakayoitunga je zama za mtume palikuwa pana uwezekano wa kuifanya ndiyo kweli mtume ajawakatazeni je ni kweli ya kwamba zama zake mtume palikuwa hapana uwezekano wa kuifanya jawabu ulikuwepo mbona hawakuifanya kama kweli nyinyi mnataka kujikurubisha kwa allah subhana kwa nini msibaki kwenye mafundisho sahihi aliyoyafundisha mtume salllahu alehi wasallam ndugu zangu hii ni alama muhimu katika alama ya watu kuonyesha ya kwamba wanampenda mtume sallallahu alaihi wasallam na alama ya mwisho kumalizia hutuba yangu ni adamu lghuluwi sallallahu saa wasallam ni kuto kuchupa mipaka katika kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwelezea hali yake watu wasivuke sana wasiende mbali mno wamsifu wanavyomsifu wamwelezee uhai wake waelezee tabia zake waelezee huruma yake waelezee mazuri yake lakini wasichupe mipaka mtume sallallahu alaihi wasallam fi bukhari anasema la tuturuni kama atarat nasara ibn maryam msichupe mipaka katika kunisifu kama walivyochupa mipaka manaswara kumsifu isa mwana wa maryam fa innama ana abdullahi wa rasuluh sifa yangu mimi tu mimi ni mja wa allah subhana na ni mtume wa allah jalla jalaluh basi hiyo ndio sifa yangu na yale mazuri mnayoyaona kuniambia yaliyothibiti kwenye sunna ya mtume au kwenye quran yaelezea dini kwa utaratibu uliokuwa wa kisheria hilo halina neno lakini jambo la kuchupa mipaka na kufikia kumwita yeye kwamba huyu ndiye mwenye kusamehe madhambi tulipowaambia kwamba maneno haya hayako sawa kusema Muhammad anasamehe madhambi wakaja na balagha nzito wakasema nyinyi hamjui lugha ya kiarabu ibara iliyotumika hapa haina maana mtume ni msamehevu wa madhambi bali yeye ni sababu ya watu kutamewa madhambi lakini ukweli wa mambo muktadha wa ibara muktadha wa ibara ya kiarabu inaonekana sio kwamba kila mambo watu watakuwa hawayajui kuna mambo yako wazi katika shamsi fi rabiati nahar yako wazi kabisa katika barasanji yameonyesha wazi kabisa ya kwamba mtume ni katika wale wanaosamehe madhambi ibadullah enyi waja wa allah subhanahu wa taala haipendezi kwetu sisi kumsifu mtume zaidi ya vile alivyosifiwa na allah subhanahu wa taala allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila allahumma anfa'na bima qulna wazidna ilma allah اللهم انفعنا بما قلنا وزدنا علما اللهم اجعلنا من المحبين لرسولك والمتبعين لسنته اللهم اجعلنا من المحبين لرسولك والمتبعين لسنته صلى الله عليه وآله وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين